İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir pazar akşamı daha e, zamanlar değişirken Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programında birlikteyiz. E, her pazar yaptığımız gibi bu pazarda programı canlı olarak yapıyoruz. İstanbul stüdyolarında Mahir Ilgaz ve Altı Güzeldere e, Cambridge Amerika Birleşik Devletleri'nden de ben Güven Güzeldere bağlanmış durumdayız. E, şimdiye kadarki programlarımızda yapmaya çalıştığımız pek çok şeyin yanında e, Bob Dylan'ın 1962 ve 1963'te yayınlanmış ilk iki stüdyo albümünü çaldık, bitirdik. Bob Dylan ve The Free Wheelin' Bob Dylan ee, üçüncü stüdyo albümünde artık Bob Dylan'ın ismi albümün e, başlığından çıkmış. E, ondan sonra da hiçbir Bob Dylan albümünde aslında kendi adı e, yer almayacak. 1964 senesinde çıkmış olan henüz 23 yaşındayken Bob Dylan ve Dylan'ın yurttaşlık hakları hareketinde bir öncü pozisyonunu teyit edecek belki en önemli albümlerinden bir tanesi The Times They Are Changing. Zamanlar değişirken e, ya da zamanlar e, değişiyor. Bizim programımızın isminin de İlham Kaynak. Geçen hafta e, bu albümün ilk şarkısı aynı yani The Times They Are Changing e, üzerine çeşitli varyasyonlar çalmıştık hatırlayacaksınız. Bugün e, stüdyo albümündeki kaydıyla e, başlayıp birinci şarkı e, e, The Times They Are Changing'den e, albümden gidebildiğimiz kadar e, gideceğiz ve önümüzdeki bir birkaç hafta boyunca bu albümü çalıyor olacağız. E, ben böylece bir açılış yaptıktan sonra sözü e, Altı ile Mahir'e bırakayım. Onlara bir merhaba diyecek e, e, fırsat bile vermedim konuşmaktan. Buyurunuz efendim. Estağfurullah. Evet merhaba bizden de. Evet, geçtiğimiz hafta e, ben zaten programda değildim pek, yani pek değil hatta dinlemeye de fırsat bulamadım başında biraz bağlandıktan sonra ama e, şarkının ismiyle epey e, uyumlu. Kendi adıma bir gün yaşıyordum, e, öyle olmasında, e, öyle devam etmesinde umuyorum. Şey, e, şimdi Times They Are Changing, siz geçen hafta epey bahsettiniz, e, gerek şarkıdan gerek albümden sanıyorum ama... E, epey daha su kaldırır e, <laughs> özellikle albüm hakkında e, muhabbet. E, ciddi bir albüm değil mi bu? Valla belki de paranteziyle söyleyeyim belki de Bob Dylan'ın yaptığı en önemli albüm. Bu iddialı bir söz farkındayım bunu söylemek. Yani olabilir. Tabii o en önemli albümlerden biri olduğu tabii ki kesin. E, artık o birkaç albüm içinde en önemlisi olup olmaması biraz da kişisel beğeniye veya işte artık deneyime bağlı diyelim. Evet. Ee, ama e, şunu biliyoruz. E, ciddi albüm derken yani sadece albümün ağırlığı, müzik tarihindeki ağırlığı anlamında değil. E, aynı zamanda e, daha önce yaptığı albümlerinden ayıran bir şey de albümün içindeki ciddiyet. Yani mesela Free Will'in albümünde de bir önceki albümde de Dylan'ın epey e, toplumsal olaylara ucundan veya doğrudan değinen e, ciddi sayıda parça var. Ama o albümde özellikle albüm için yapılan ama albüme giremeyen parçalar arasında e, bir e, komedi veya işte e, esprili bir taraf, esprili bir yaklaşım olduğunu da görüyoruz. Bu albümde o pek yok. E, doğru. Yani ee, bu albümdeki şarkılar ilk defa olmak üzere tamamı Bob Dylan'ın kendi yazdığı şarkılar. E, Onu tartışırız. <laughs> evet. Yani e, en azından sözlerini ama albüme bakılırsa müzikte bana ait diyor. E, doğru. E, ama bu şeyde Bob Dylan All the Songs kitabından alıntı yaparsak Philip Margot'in Jean-Michel Guesto'nun kitabı e, orada diyor ki bu albüm bir protest şiirinin albümüdür.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 The Times They Are Changing. E, Bob Dylan'ın aynı adı taşıyan 3. stüdyo albümünden dinledik. E, albümün e, piyasaya çıkış tarihi 13 Ocak 1964'tü. Evet. Şimdi 13 Ocak 1964'te olduğunuzu düşünün. Ee, işte ABD Başkanı Kennedy e, öldürüleli iki ay olmamış. E, Kasım 22 Kasım 63. Evet. Yani iki aydan az bir süre olmuş. İşte e, siz 13 Ocak'ta veya 14 Ocak'ta bu albümü almışsınız. E, plakçalarınıza koymuşsunuz ve bu parçayla açıldığını düşünün. Yani o, o sırada bunu dinliyorsunuz. E, yaklaşık yine birkaç hafta önce ciddi sayıda e, askeriniz e, Vietnam'a gönderilmiş e, ülkeniz tarafından ve böyle bir parça çıkıyor karşınıza. Yaşımız kaç olsun bu arada? Yaşta... Şey, Genç hadi yaşlar. E, 16 ile 22 arasında olsun diyelim. Evet. Yani işte lise öğrencileriyle üniversite öğrencileri. Evet. Evet doğru yani bu koşullar haliyle e, bu albümü çok önemli yapan bir albüm. Ben de size katılayım demin e, bu önemli bir albüm diye konuşuyordunuz. Amerika sahiden bir yangın yeri ve e, bütün bu genç insanların e, insan düşüncelerine, duygularına e, set e, olmayı beceriyor Dylan. Şunu da tabii unutmamak lazım. Ocak 1964'te Dylan New York'a ayak basalı hayatta ilk kere 3 sene olmuş. Tamı tamına neredeyse 3 sene. Çünkü e, bir sene üniversite okuduktan sonra e, 1960'ta e, e, üniversiteden ayrılmaya karar veriyor. Bir parça oralarda takıldıktan sonra 1961 e, Ocak'ta New York'a geliyordu. 3 sene içinde hiç bilinmeyen Minnesota'nın küçük köyünden gelme bir e, işte folk şarkıcısı iken 3. E, senesinde böyle bir e, bütün bir kuşağın e, temsilcisi bir e, müzisyen haline gelebilmek herhalde başka kimsenin e, hayatında nasip olmamıştır. Bu kadar hızlı bir yükseliş gösteren başka bir müzisyen var mı doğrusu bilmiyorum. Evet tabii bunun da e, rastgele bir olay olmadığının altını biraz çizmek lazım. Biraz daha deşelim şimdi e, Minnesota vurgusunu yaptı Güven abi. Şey e, o önemli e, bir kere. Her ne kadar e, Bob Dylan veya e, yani Robert Allen Zimmerman e, çıkış olarak e, bir e, Yahudi ailenin çocuğu olsa da e, Minnesota'daki o e, Doğu Amerika'ya, New England'a özellikle e, özel o ahlakçı e, tutumdan epey etkilenmiş durumda. İşte o topluluk e, sürekli ilerlemesine inanan, siyasetin de özellikle topluluğun sürekli ilerlemesi için kullanılmasına inanan ve bundan dolayı da sürekli bir eleştiri halinde olan bir şeyi var, tarzı var Minnesota'nın. Aynı Massachusetts gibi belki bir, bir nevi protestan ahlakı. Evet protestan ahlakı e, yani ailenin hani Yahudi aile olması bir şey değiştirmiyor. O toplumun içinde büyüdüğü için o ahlaktan e, sebepleniyor. E, bir bu albümün ve bu parçanın Times Era Changing'in ar arkasında e, öyle bir e, geri plan var. Bunu geçelim e, çok bilinçli bir çaba. Şimdi çok program içinde e, bugüne kadar fazla bahsetmedik. Yani zaman zaman çaldık zaman zaman ufak da olsa bahsettik ama Robert Johnson mesela e, Dylan'ın en önemli ilham kaynakları. Belki Woody Guthrie ile beraber en önemli ilham kaynağı. Şimdi bu iki ismi yan yana koyduğumuz zaman işte Woody Guthrie'nin kendisi e, toplumsal marşlar yazan, e, birincil faaliyet alanı bu olan bir müzisyen her şeyden önce. Evet. E, Robert Johnson da bir blues sanatçısı ama çok rastgele bir şeyi yok. E, gelişi yok. E, hatta Robert Johnson'ın da işte e, o meşhur gitar çalma yeteneğini e, işte şeytanla imzaladığı bir akitten aldığı falan söylenir. Halbuki adamın bayağı iyi bir gitar hocası var. İşte e, sessiz olsun diye gidip e, şeylerde e, mezarlıklarda gitar çalışıyorlar falan ve gitar hocasının adı da <laughs> Ike Zimmerman. Bu da böyle bir tesadüf. Evet. Neden Robert Johnson diyorum? Çünkü Dylan e, Woody Guthrie'nin ve Robert Johnson'ın tarzlarını çok yakinen çalışıyor. Ve bu üç senede işte Güven abim bahsetti. Üç senede tamamen bir sünger gibi emiyor. E, Woody Guthrie'nin o sosyal e, duyarlılığı alırken, toplumsal duyarlılığı alırken Robert Johnson'dan da son derece karmaşık kavramları böyle aslında ilk bakışta saçmalık gibi gözüken ama biraz işte üstünü eşeleyince e, veya yan yana geldiğinde çok hoş duran biçimde ifade etme sanatını elde ediyor. Bunu da şöyle bağlayacağım. Alıyor Robert Johnson parçalarını özellikle Free Will'in döneminde böyle tek tek yazıyor. E, cümleleri parçalarına ayırıyor ufak ufak. Karıştırıyor onları böyle bir bulmaca yapar gibi karıştırıyor. Ve Times They Are Changing az önce dinlediğimiz parça tam olarak böyle bir süreçten gelmiş parça. Açıkça söylüyor Cameron Crowe'a 80'lerde verdiği bir e, mülakatta da açıkça söylüyor zaten kendisi. Ben bir büyük marş, büyük bir e, şarkı, dönemin ruhunu yansıtan bir şarkı yazmak istedim ve onu yazdım diyor. Ve bunu yaparken de tamamen o imajları, o imgeleri alıyor, birbirine karıştırıyor. İşte hangisi nerede iyi duruyor, nasıl duruyor? Ee, şeyden, e, Kitab-ı Mukaddes'ten, Eski Ahit'ten, Ahit'ten alıntılar yapıyor vesaire ve sonuçta ortaya bu az önce dinlediğimiz parça çıkıyor. Tabi arada o dediğim gibi o bulmacanın parçalarını birleştirirken de kullandığı yapıştırıcı deha olsa gerek. Evet doğru. doğru. Çok da iyi bir iş becerdiğini söylemek lazım değil mi? Yani hem müzikal olarak hem e, sözleri itibariyle sahiden e, bütün bir kuşağa damgasını vurmasının ötesinde tarihe geçmiş. Çok güzel bir e, şarkı. Bugün de hala çalıyoruz. Geçen hafta da bahsettik. E, herhalde bir yüz kadar falan güzel cover'ı var. Pek çok değişik e, tarzda e, çalan müzisyenlerin e, adapte ederek e, söyledikleri, söylemek istedikleri bir şarkı. Dolayısıyla e, Bob Dylan'a şapkamızı çıkartıyoruz. E, belki şunu da eklemek lazım. E, zamanlar değişirken zamanlarda değişiyor bir yandan. Yani 1960'ların ilk yarısındaki Amerika hala Jim Crow yasalarının geçerli olduğu, e, özellikle daha güneye indiğiniz zaman e, siyahi insanların giremediği pek çok binaların olduğu, işte otobüslerde arka koltukta oturmalarının gerektiği falan falan. Yani aslında bir nevi hala üçüncü dünyalılığın son kalan izleri sökülüp atılmamış. Bunu şundan söylüyorum. Bugün Bob Dylan ortaya çıksa, hatta o yazdıklarını bugün yazsa bu, bu, bu kadar büyük bir heyecan yaratır mı toplumda? Muhtemelen yaratmazdı. Üçüncü dünyalılık kısmına benim şer koyacağım orada. Ee, <laughs> yani Koy. özellikle o Jim Crow yasaları ve e, kölelik geçmişi yani ne kadar üçüncü dünya ne kadar birinci dünya problemi o da ayrıca tartışırız. Şöyle üçüncü dünya derken e, to, toplum e, refah seviyesiyle refahın kaymağını yiyip rahatlamamış ve Amerikan rüyası böyle realize olmamış da e, hala çok ciddi sıkıntılar var. Yani bu bugün daha çok üçüncü dünyaya yakın ülkelerin veya iki buçuğuncu ne derseniz artık deneyimlediği türden sıkıntıların hala olduğu bir yer Amerika. Evet. Ee, Aynen Peki, de öyle. Aslında e, her programda Bob Dylan'a e, ufak tefek bir e, laf etmeden geçmiyoruz. Bunu da böylece yapmış olalım. Benim de aslında sormak istediğim bir şey var. Bu albüm ve Bob Dylan'ın personasına ilişkin. Fakat bir hayli konuştuk. İsterseniz bir sonraki şarkıyı dinledikten sonra devam edelim. E, hatırlatma babından bu The Times They Are Changing albümünde 10 e, şarkı var. The Times They Are Changing birinci şarkısıydı. Şimdi isterseniz önce ikinci şarkıyı dinleyelim. Bu programda daha önce de e, Bob Dylan personalarından bahsederken yer verdiğimiz bir şarkı Ballad of Hollis Brown. Hollis Brown, he lived on the outside of town. Hollis Brown, he lived on the outside of town. With his wife and five children, and his cabin broken down. You looked for work and money, and you walked a ragged mile. You look for work and money, and you walked a ragged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're a tugging at your sleeve. you walk the floor and wonder why with every breath you breathe. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. If there's anyone that knows, is there anyone that cares? Pray to the Lord above all, please send you a eh, friend. You pray to the Lord above all, please send you a eh, friend. Your empty pockets tell you that you ain't got no friend. Your babies are crying louder now, it's a pounding on your brain. Your baby's a crying louder now, it's a pounding on your brain. Your wife screams and stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well. You spent your last long dollar on seven shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a bleeding and your legs can't seem to stand. Your brain is a bleeding and your legs can't seem to stand. Your eyes fix on a shotgun that you're holding in your hand. There's seven breezes blowing all around the cabin door. There's seven breezes blowing all around the cabin door. Seven shots ring out like the ocean's pounding roar. seven people dead on a South Dakota farm. There's seven people dead on a South Dakota farm. Somewheres in the distance, there seven new people born. Evet, Dylan'dan dinledik. Ee, Ballad Hollis Brown. Ballad Hollis Brown'ın da galiba e, bestesi, müziği e, geleneksel bir başka parçadan esinlenilmiştir değil mi? Evet yani e, Pretty Polly isminde e, bu e, aslında folk müzikte cinayet baladları olarak bilinen bir alt tür var. Benim işte e, şarkı çalarken kendi aramızda biraz muhabbet ediyorduk. Hani anlamakta zorlandığım bir e, janr ama var böyle bir şey. Epey de meşhur. E, o türün altında e, yine epey meşhur bir parça Pretty Polly. Onun melodisi üstüne yazılmış bir parça. Parçanın kendisi de e, yine ciddi Woody Guthrie esintileri taşıyor. Hani e, tema sözel olarak ve yine bir... E, kitap mukaddes e, şeyleri, esinlenmeleri de var işte yedi sayısı üzerinden giden hı hı. E, sözlerde. Veya artık başka neden esinlenilirse bilmiyorum ama yedi sayısı ciddi bir tematik yer tutuyor parçanın içinde. Peki ben de aslında albümle ve bu personayla ilgili bir şey söylemek istiyordum ama belki madem böyle peş peşe çalmak istiyoruz yani Lauda Follis Brown'la onun müziğinin temelini oluşturan Pretty Polly'e belki bu albümü tartışmayı sonraya bırakıp e, bu cover'ı dinlesek mi? Daha doğrusu şarkıya ilham vermiş olan e, orijinal şarkıyı dinlesek mi? Bana uyar. Tamam o zaman e, Stanley Brothers'dan Pretty Polly'yi dinleyelim şimdi. Polly, pretty Polly, would you take me in kind? Polly, pretty Polly, would you take me in kind? Let me sit beside you and tell you my mind. Oh, my mind is to marry and never to part. My mind is to marry and never to part. The first time I saw you, it wounded my heart. Polly, pretty Polly, come and go along with me. Polly, pretty Polly, come and go along with me before we get married. Some pleasure to see. pretty Polly your guess is about right. Polly, pretty Polly your guess is about right. I dug on your grave the biggest part of last night. Oh, she knelt down before him, pleading for life. She knelt down before him, pleading for life. Let me be a saint, old girl, if I can't be your wife. Polly, pretty Polly, that never can be. Polly, pretty Polly, that never can be. Your past reputation's been trouble to me. Oh, he went down to the jailhouse and what did he say? He went to the jailhouse and what did he say? Of kill pretty Polly and trying to get away. Stanley Brothers'dan dinledik. Pretty Polly. Ee, eh bu işte biraz Appalachian Hillbilly Style diyebileceğimiz bu şarkıyı alıp bundan Ballad of Hollis Brown'ı çıkartmak eh, evet şeyin dehanın hakkını vermek lazım şimdi. Ben bu yorumu da yapayım. Ben tabii bluegrass severim o yüzden şey yapamadım hani. <laughs> severim yani. Bir şey diyemeyeceğim. Özellikle o şey kontrbaslı, banjolu falan filan. Bir canlı falan da birkaç defa izlediğim için e, ayrı bir yeri var benim için. Laf ettirmem. Peki. Yedirtmeyiz. E, tam, Peki. E, tamam. Carter ve Stanley e, e Carter ve e, neydi adamı? Ralph. Carter ve Ralph Stanley kardeşlerden dinlemiş olduk. Ee, belki en tanınan şarkıları I Am A Man Of Constant Sorrow. Sürekli üzülen bir e, e, Amerika köylüsünün nasıl bunu ifade ettiğini merak ediyorsanız şarkı dinlemeye değer. Ee, acıların çocuğuyum ben. Acıların çocuğu. Diye çevirebiliriz. Evet. E, e, maviye çalan renkte çimlerin yetiştiği Virginia, Kentucky dağları e, civarında yetiştikleri için ve oradan çıkan bir müzik tarzı olduğu için de bluegrass deniyormuş bu müziğe. E, ee, peki ben de o zaman şimdi e, Bob Dylan'la ilgili e, kendi sorumu sorayım. E, The Times They Are Changing sahiden çok önemli bir e, albüm ve e, Bob Dylan önemli bir iş yapıyor burada elbette. E, benim hep merak ettiğim şeylerden birisi ama şu. Bu edindiği e, üstüne e, bir kıyafet gibi belki geçirdiği personanın e, inanç sistemine kendisine kadar inanıyor acaba Dylan? E, ben buna çok inanmış olduğunu yani bu şarkıyı yazarken de mesela işte böyle çok yürekten gelerek e, kendi düşünce sistemi doğrultusunda e, Amerika'da olan biten haksızlıklara, savaşa, yurttaşlık haklarının çiğnenmesine bir şekilde isyan ederek yazdığını düşünüyordum. Giderek bu programı yaptıktan, yapmaya başladıktan bu yana bu konuda kuşkularım arttı doğrusu. <laughs> Ee, Yaramadı sana yani, güven. E, vallahi öyle oldu Altuğ. Şimdi yani bir iki tane e, örnekle biraz daha somut bir hale getirmeye çalışayım. Bir sonraki albümü Bob Dylan'ın Another Side of Bob Dylan. Bob Dylan'ın bir başka yönü. E, bu albümde, e, albüme geldiğimizde uzunca konuşacağız ama e, bu protest e, personasından uzaklaşmaya başlamak istediğinin en azından ipuçları var. E, müzikal olarak da biraz öyle. Bir şarkının içine piyano sokuyor. İşte yakın bir zamanda elektrikli aletleri de sokacak. Bambaşka bir makamdan çalmaya başlayacak filan ama e, yine de hızlı bir geçiş e, görüyoruz. Ve bu protest personasını e, isyankar personasına gönül vermiş insanları e, hayat boyu e, affetmeyecekleri bir şekilde aslında kıran bir e, davranış gibime geliyor. Peki şunu sorayım, bu Bob Dylan'ın başka bir yönü albümü, yani hemen bir başka personaya doğru geçiş yapmaya başladığı albüm ne zaman çıkmış, kaç sene sonra çıkmış? O da 1964'te çıkmış aynı sene. Yani bir tanesi Ocak'ta çıkıyor işte o, o sene bitmeden Bob Dylan başka yerlere doğru yelken açıyor. Ee, bunun mutlaka Bob Dylan'ı olumlayacak tarzda bir açıklaması vardır. Onu da e, Mahir'in bize sunacağını e, tahmin ederek ben sözü Mahir'e bırakıyorum. <laughs> Estağfurullah şimdi öyle çok e, ters çıkmayacağım ben de ama e, ya, olumlamak da değil niyetim de belki buna şu açıdan da bakılabilir hani çok da konuşmak istemiyorum e, ama e, yani burada e, 3 sene içinde 19'dan 22 yaşına gelmiş bu kişi. Bundan bahsediyoruz. Yani ben e, şimdi mesela 20 sene önceki halimi düşünüyorum veya 10 sene önceki halimi düşünüyorum kendi hayatımdan veya 5 sene önceki halimi düşünüyorum ve e, şeylerim değişiyor. E, hani e, persona falan filan e, tabii herkes için personalardan <laughs> bahsedebiliriz. Herkesin ürettiği bazı şeyler var. Dışarı gösterdiği bazı yüzler onlar bunlar. Onlar ayrı. Ama insanın e, kendi inandığı veya işte temel ilkeleri de değişebiliyor bu zaman içinde. Şimdi 19 ila 22 yaş arasında bu ne kadar hızlı değişir bir insanda belki biraz onun üstünden konuşmalıyız. Bu kadar da göz önünde olan bir insanda e, çok hızlı değişebilir diye düşünüyorum. Ha bu şey için değil yani olumlamak adına e, söylediğim e, şeyler değil ama e, çok derinlemesine çok yoğun yaşanırsa bazı şeyler e, çok yoğun tüketilebilir aynı şekilde. E, onu da unutmamak lazım. Bir de tabii e, yaşadığı deneyimler e, Dylan'ın o dönemde. İşte bir, bir dönem deniyor hakikaten o işte o jenerasyonun sesi olmak adına işte ödül törenlerine çağrılması vesaire orada yaptığı konuşmalar ama hani e, altını doldurabilmesi de tabii yine bir 20-21 yaşındaki insanın birikimiyle ne kadar doluyorsa o kadar doluyor. E, onu da unutmayalım adam sonuçta kendi tabiriyle bir song and dance man ya veya işte şarkı ve dans Hı. adamı. E, ondan çok derinlikli belki felsefi açılımlar getirmesi işte e, büyük bir vizyon işte belki hatta bir mesih görevi yüklenmesi beklendiği zaman bunun altında kalabilir. E, bundan kaçmak da isteyebilir. Bunlar ben ben bana çok ters veya anlaşılmaz gelmiyor öyle söyleyeyim. E, samimiyetini sadece buna bakarak da sorgulayamayız diye düşünüyorum. Eğer sorgulamamız gerekiyorsa. E, tamam, sağ ol. <laughs> ben ben e, bu e, şeylerden açıklamadan e, tatmin oldum şimdi. Daha üstüne bir şey sorgulamayacağım. Sorgulayalım ya, böyle çıkıyor zeki. <laughs> Hmm. Peki bir sonraki parçaya mı geçsek ne yapsak acaba? Ge ge geçelim. Sanki güvenin dediği daha daha biraz şey bir noktaydı gibi. Sen hani çok güzel şey yaptın. Ot, ot, oturttun perspektife Mahir. Ee, yani aslında şöyle Bob Dylan <clears throat> hayatının daha ilerleyen dönemlerinde de hep siyahi Amerikalıların sıkıntıları konusunda mesela o, o, o bence çok olumlu bir tarafı hep e, du, duyarlı olmuş. Ona daha sonra arkasını dönmemiş ama bu <clears throat> e, vatandaşlık hakları hareketine bu kadar kafadan çok hızlı bir şekilde dalıp aynı hızlı çıkmış olması e, işte geçtiğimiz programlarda bunu bir içselleştirme daha doğrusu içselleştirememe problemi olarak şey yapmıştım ben de dile getirmeye çalışmıştım. Ee, o, o, orada öyle bir şey var. Yani tabii ki hepimizin fikirleri, düşünceleri değişiyor. Tabii ki 20'li yaşlarda daha da hızlı olabilir bu ama e, temelde öyle bazı şeyler vardır ki o değişiyorsa orada biraz daha durup şey bakmak gerekir. Yani ne oluyor diye bakmak gerekir. Biraz sanki Bob Dylan'da on, onlar da yerinden oynamış gibi geliyor. Oradaki sıkıntı o. Yoksa hani neden hayatım boyunca 38 tane albümü sadece e, gitar çalıp armonikayla yapmadın filan o, o, o gerçekten saçma hele bugünden dönüp geriye baktığımızda. Ya sonuçta Times They Are Changing isimli işte bu büyük bir parça yazmak istiyorum dediği parça daha sonra sayısız reklamda ve işte hatta süper kahramanları konu edilen bir filmin de işte açılış parçası falan olarak da veriyor kullanmasına izin veriyor. O ayrı bir tartışma ama hani oradan... E, yani sanatçının o oh, e, <laughs> dünyası üzerinden eserlerinin değerini tartmak bilmiyorum. Bu daha çok su kaldırır. Su kaldırır evet. O muhabbet başka tamam, şeylere de girebiliriz. E, doğru yani e, kendi söylediklerime e, bu albümün ne kadar önemli ve iyi bir albüm olduğunu söyleyerek başladım. Çünkü sanat eserinin değerini e, tartışmaya açmıyordum bu sanat eserini ortaya çıkartan insanla ilgili bir takım e, kuşkularımı yalnızca e, ifade etmeye çalışıyordum. Sonuç itibariyle Bob Dylan işte The Times They Are Changing gibi bir parçayı bile pek çok alakasız reklamda e, kullanılması için e, kullanılmasına izin verdi dedik aslında izin verdi doğru ifade değil. E, işte kiraladı şarkıyı yani sattı. para kazanmış için Hı -hı. evet dedi sattı. E, böyle baktığımız zaman e, işte insanın canı sıkılıyor. <laughs> ha e, tamam güzel iyi, iyi dedin. Peki isterseniz şimdi fakat bu konunun e, şeyi e, sonu yok. Bir sonraki şarkıya geçelim de çok geri kalmayalım derim ben. E, sizin için de uygunsa Tamam anons et geçelim direkt. Tamam o zaman The Times They Are Changing albümünün şimdi üçüncü parçasına geldi sıra With God On Our Side. Oh my name, it ain't nothing My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has got on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. The Spanish American day. And the Civil War, too, was soon laid away. And the names of the heroes I was made to memorize with guns in their hands and God on their side. the First World War, boys. It came and it went. The reason for fighting I never did get. But I learned to accept it, accept it with pride for you don't count the dead when God's on your side. The Second World War came to an end. We forgave the Germans and then we were friends. Though they murdered six million in the ovens they fried, the Germans now to have God on their side. I Learn to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run and to hide. And it accept it all bravely with God on my side. But now we got weapons of chemical dust. If I them were poor us too. Then fire them we must. One push of the button, and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. through many dark hours. I've been thinking about this that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you. You have to decide where the Judas Iscariot had God on his side. So now, as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion tongue can tell. The words fill my head and I fall to the floor. That if God's on our side, He'll stop the next war. Evet, With God On Our Side, Times Are Changing Bob Dylan'ın üçüncü albümünün üçüncü parçasıydı dinlediğimiz. Şimdi... E, Saatlerimizi 21.45'i gösterirken, gösterirken henüz üç parça <laughs> çalmayı pardon dört parça çalmayı başarmış Abi, durumdayız. Şaşırmış gibi söylüyorsun ama biz bir yayın döneminde iki albüm bitirdik yani. <laughs> Doğru. Bir beşinci parçayı çalarak akşamı tamamlayacağız herhalde. Peki şimdi bir parça çalacağız. Ee, onun üstüne hem With God on Our Side hem bu çalacağımız parça hakkında biraz daha konuşuruz. Ee, Güven abi senin ekleyeceğin bir şey var mı? Acaba bu noktada devam edelim mi? Ee, bence devam edelim ki arkasından belki bir parçaya daha sıra gelsin. Peki. Dominic Behan'dan gelecek şimdi The Patriot Game. Of course, there's not much good being a folk singer unless you can show your own knowledge of people and politics in song. Come, all ye young rebels, and list while I sing. Now, love of one's land is a terrible thing. It banishes fear with the speed of a flame and it makes us all part of the patriot game. My name is O'Hanlon, I'm just gone sixteen. My home is in Monaghan, there I was weaned. I was poor all my life, Carew to blame, and so I'm a part of the Patriot game. It's barely a year since I wandered away with a local battalion of the bold IRA. I had read of our heroes and I wanted the same to play up my part in the Patriot game. They told me how Connolly was shot in the chair. His wounds from the fighting, all bleeding and bare his fine body twisted, all battered and lame. They soon made me part of the patriot game. I don't mind a bit if I shoot down police. They are lackeys for war, never guardians of peace. But yet at deserters I'm never letting Those cowards who sold out the patriot game. This island of mine has long been half free. Six counties are under John Bull's monarchy, and yet De Valera is greatly to blame for shirking his part in the patriot game. And now as I lie with my body all holes, I think of the traitors who bargained and sold. I'm sorry my rifle has not done the same for the cowards who sold out the Patriot game. Ee, Dominic Bihan'in etkileyici icrasıyla The Patriot Game şarkısını dinledik. With God on Our Side'la peş peşe çalmamızın da haliyle bir nedeni var. E, kısmen müzikalite anlamında fark ettiniz. Fakat e, şarkının da ilginç bir hikayesi var. E, biraz ondan konuşalım isterseniz program bitmekteyken. Evet şimdi e, bu iki parçayı üst üste çalmamızın e, sebebine bir kısaca değinelim. E, yani zaten dinleyince üst üste anlamışsınızdır. <laughs> Hem melodik olarak hem de e, lirik yapı olarak e, epey birbirine benzeyen e, parçalar. Çünkü aslında e, ikisi de aynı e, geleneksel folk parçası e, üzerinden gidiyor. Tabii Dominic Behan'la e, Dylan arasında bir ufak çaplı atışmada oluyor. Daha doğrusu Dylan tarafında <laughs> değil de Dominic Behan tarafından bir e, çıkma oluyor. Dominic Behan e, İrlanda e, Cumhuriyetçi Ordusu İra' olarak bilinen e, örgütle yakın bağları olan bu parçada zaten işte İra adına can veren bir e, kişi hakkında yazılmış falan filan bir parça. Evet. E, ama e, geleneksel bir e, İrlanda türküsüne dayanıyor e, parçanın aslı. Sorun şundan kaynaklanıyor. E, Dylan meşhur İngiltere seyahati sonrası bunun gibi birçok parçayı alıyor. Bunun gibi birçok parçayı değiştirip kendi parçaları haline getiriyor. Sonra da kendi yazmış gibi kaydettiriyor. Biraz oradan kaynaklanıyor. Hala da bugün kayıtlara baktığımız zaman böyle geleneksel İrlanda, İngiltere, İskoçya e, türkülerinin birçoğunun sanki Dylan'ı ilk defa yazmış gibi tescil ettiğin, edildiğini görebiliyoruz. Sıkıntı biraz bundan kaynaklanıyor diyebiliriz. Evet yani adam bir hani İrlandalı, İskoç bir aileden falan geliyor olsa da işte ben büyük dedemden dinlediğim şarkıları böylece e, yazdım çizdim filan dese ama onu diyebilecek bir hali de yok e, aksi gibi. O yüzden genellikle galiba pek bir şey dememeyi e, seçiyor Dylan bu, bu tür e, tartışmalar kendi, gündeme geldiğinde. Kendi verdiği şeye göre, sebebe göre ya bunu hepimiz yapıyorduk, herkes yapıyordu. İşte bu yeni çıkmış bir şeydi falan filan da ama hani öyle değil pek aslında e, bakıldığı zaman. Neyse e, parçanın kendisi The Merry Month of May isimli bir İrlanda türküsüne dayanıyor. Hem Patriot Game hem de dolayısıyla Witkat on our side diyelim. Bu muhabbeti burada bırakalım. Her programda bir kere yapıyoruz zaten <laughs> benzer bir şeyi. Evet. Bir yandan da e, şarkının sözleri içeriği aslında önemli, güzel bir şarkı. O, o, o tarafında göz ardı etmemek lazım. 1963'ün başlarında Dylan'ın en azından sözlerini diyelim yazmış olduğu bir şarkı ve e, resmi tarih yazıcılığını da e, baş aşağı eden bir, bir, bir nevi e, okuduğum kitaplardan bir tanesi yine Mark Marcuse'nin Wicked Messenger diye bir kitabı var. Dylan'ı anlatıyor. Orada diyor ki Dylan'ın bu şarkının sözlerinde yaptığı ikona kırıcılık e, Malcolm X kadar önemlidir. Onun sözleri kadar e, vurucudur, öne geçmiştir. Kızılderililerle ilgili İspanyol-Amerikan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, işte Nazilerle olan ilişkiler, Ruslarla olan Soğuk Savaş vesaire hep bize bir şeyler anlatılıyor ama e, Dylan burada adeta e, masum Amerikan gençliğinin böyle yeni uyanmış halindeki e, ee, acı hislerini bir, bir nevi hayal kırıklığını dile getiriyor. Diyor ki biz biz hep haklı olan taraf biz olduğumuza inandırıldık. Hep Tanrı bizim tarafımızdaydı çünkü biz haklıydık. Ama e, başkaları da öyle söylüyordu. Bizim beğenmediğimiz şeyleri yapan kişiler belki onlar da Tanrı bizim yanımızda diyorlardı. Ee, neyse Tanrı bizim yanımızdaysa bari bir sonraki savaşı engellesin diye diye de bitirir şarkıyı. E, bu demin bahsini ettiğim kitapta ilginç bir paralellik kurulmuş. E, ee, SDS diye bir organizasyon var 1960'lar Amerika'sında. Students for a Democratic Society yani işte demokratik bir toplum için öğrenciler çok iyi bir tercüme olmadı herhalde. Bu yeni sol hareketinin gençlik organizasyonu olarak 1960'ların ortasında ortaya çıkıyor, hızla büyüyor. 69'da da sona eriyor. Ee, bunun başkanı olan e, Carl Oglesby e, Ekim 1965'te Vietnam Savaşı'na karşı yapılan bir gösteride şöyle söylüyor. E, birileri çıkıp benim bu söylediğim sözlerden ötürü e, anti-Amerikan şeyler söylediğimi ileri sürebilir. Onlara diyorum ki hayır beni bunun için suçlamayın. Bunun yerine e, benim e, özgürlükçü değerlerimi ve özgürlükçü değerlerime sövüp e, Amerikan kalbimi kıran kişilere bunu söyleyin. Onlar asıl anti-Amerikan onlardır diye e, Vietnam Savaşı'nın gitgide yükselmekte olan e, felaketlerine karşı aslında toplumsal bir e, hissi dile getirmekte. Karl Oglesby'nin bu sözleri dediğim gibi Ekim 1965 e, Dylan'ın aslında sö söylemiş olduğu e, Tanrı bizim yanımızda şarkısının sözleri de belki bir paralellik kurulabilir. Yani hep bize iyi, iyi olduğumuz söylendi ama acaba o biz miydik diye ilk defa uyanmış bir nevi bir kişinin sözleri diyelim. Bunun üstüne bir şey söylenmez bence. Evet, peki o zaman e, saatlerde İstanbul saatiyle e, 21.56'yı gösterirken belki programın sonuna geldik. E, playlistimizde 8 şarkı vardı. 5'ini çalabildik ama fena değil. E, bizim genel performans averajımızın belki üstünde bile sayılabiliriz. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım Müzik programında bir saat boyunca neredeyse bizi dinlediniz. The Times They Are Changing Studio albümünü çalmaya başladık. İlk üç şarkıyı çaldık, iki tane de cover çaldık. Dördüncü şarkı The Times They Changing'e kısmen e, benzeyen müzikal olarak One Too Many Mornings şarkısıydı. Onu e, gelecek hafta çalarak başlayacağız. E, ben geleneksel e, duyurularımızı yapayım. E, programımızın duyurularını Twitter'dan zamanlar değişirken ya da Dylan altı Açık Radyo etiketleriyle e, hesabımızı bulup e, izleyerek e, görebilirsiniz. Teknik Masa'da bize yardımcı olan Ayberk Çanakçı'ya teşekkür ediyoruz. Bu haftaki program destekçimiz de Altu ile benim çok eski çocukluk arkadaşımız e, Işıl Arıca. E, sağ olsun kendisine de teşekkür ederiz. Ben gelecek pazar aranızda olmayacağım bir konferansta olmaktan dolayı e, belki başında e, telefonla bağlanabilirim. E, ama olmazsa program altıyla Mahir'in mahir ellerine teslim. E, önümüzdeki haftalar boyunca da e, fırsat olursa e, stüdyoda e, üçümüz birlikte program yapacağımız bir ya da iki hafta olabilir diye umuyorum. E, bu sözler eşliğinde haftaya buluşmak üzere e, herkese güzel bir hafta e, dileyerek kapatıyorum.